tudo bom com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo de eu cantando a música da Carinha de Anjo. Ah, gente, ah, tem, um, tem um cantinho aqui no meu quarto que eu gosto muito desse cantinho. Aí, eu, aí aqui tem umas fadinhas que eu amei muito. É! Então, como eu, como eu ia dizendo, eu vou gravar mais uma canção da Carinha de Anjo porque eu amo carinha de anjo. Então, vamos começar! Estamos chegando na correria, tá bonito, só alegria pra fazer arte, fazer folia, pra fazer parte do dia a dia. É, e então, tá é. na que vem, vem, vem, vem, que vem que tem, tem, tem, tem, que vem que vem, vem, vem, vem, vem que a gente vem, hum. que vem que vem, vem, vem, vem, que vem que tem, tem, tem, tem, que vem que vem, vem, vem, vem, vem que a gente vem, vem que vem. se inscreve no meu canal, deixe um like e um comentário. Um beijinho, tchau, tchau. Ah, e um beijinho, um gosto de coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.